Marie Jael, lausia geedza nomo, esti franza pianisto, componistino cae elstara pedagogo. Si comensis sian pian lernadon en la de ses, cae sequis dum sia vivo studante con larga nombro da famai instruistoi. Lausia nascis nomo Marie Trautmann, cae accompagnita de sia patrino, Xi juis intensam present carieron chie en Europo de sia naua jis sia dudecai eragio. Tiu publicae presentadoi estis tre bone acceptitai de la publico cae de la locai gazetoi. La Revue et Gazette Musicale de Pariso publicigis recensum dirante Sia bella stilo, sia agrable modera dodado, con nerriprocebla purezzo, esquisita gusto, delicata elegantezzo, constante plenigis la publicon per miro. Cian Marie Gesigis, cum la successa cae fama Austria concert pianisto Alfred Jael, ambau dauris ilian concertarieron ciel geesa te amo. Ili cune presentis populara in pezzoin, duetoin, soloin, cae sien propren componajoin cie in Europo cae Rusio. Lea Schmid-Roger diris, si cae sia edzo, Alfred transcribis cae interpretis grandam parton de la nuntempa quarmana literaturo. Ci comencis componi pli seriose, cae si decidis sendi siain unuein laboroin al Franz Liszt por taxado. Si vercis por orchestro, solo da piano, chambra musico, arcia quarteto, piano quarteto cae violoncello. Ancau si vercis la operon Runea cae la sinfonian poemon Oceane, de ciui existas nur fragmentoi. Siei canzonoi de la sepdecae gis la naudecae iaroi distinguigis per la successa i cunigoi de Franza cae Germana stiloi. La New Grove Dictionary of Music assertas che Marie componis pianopezzoin cae cantoin ciui, quancam essense romanticae, rivelas assimiladon de la renovigo de l'epoco. Iesia tride quin iaragio, ciam sia compona laboro pli firmigis, forpassis sia patrino cae sia ezzo. Postiui du vivo frapoi, Marie sercis patson en solezzo cae en pluai studoi. Marie profunde cae frenese esploris la rilaton inter la fisica ago ludi la instrumenton cae la mensa concepto de sono, kiel la audai cae palpai sentemoi estas ligitai cae gia aplicado en la musica instruado. Si disvolvis sian esploradon el scienza vigtpunto, si laboris cun doctoro Charles Ferre por aciri pli profundan comprenon pri la maniero qui el pianisto ludas ca i el sendas musicon. Si donis du necredeble postulema in ca i legenda in serio de concertoi. Uno, en qui usci presentis la completa in piana de litz, ca i alia, en qui usci ludis ciu in du sonatoin de Vedhofen post tiui massivai proiectoi, si cesis ludi, componi ca ec aperi publice. Si scribis, mi malcovris la spiriton de Litz en mi mem, cae mi povus trasdoni gin alle stontai generazioi. Si estis preta concentrigi pri la proiecto, qui occupos la lastan giardecon de sia vivo. Crei cae perfectigi la pian metodon conatan kiel la tuxo au la jael metodon. La resulto de sia esplorado cae esperto estis serio de dec unu libroi pli piano temas pri metodo per kiu la estudo de piano farigas veca agado, ne directita sisteme a la mecanica agado de la fingroi, sed kiu instigas la studenton malcovri la unuetson kiu devas regi inter la musica penso cae la tuja sentemo. Marie-Jaël esprimas en Le Touché La de la grande interpretisto estas ilia Capablo senti du mirindain sentoin La unua en la auto sento, la dua la sento de tuyo. Se granda artisto tu tute cunigi laudo senton con la palpa sentemo, devas estivero que chiti uligo es ligo estu la de instruado.